Elogia meztoi, psikatra da Baionako ospitalean, berak ez du greba eginen, bere postuak ezpaitu albidetzen, eta bere lankideen artean ez du ezberdintasunik ikusten, lantxarietan eta izaeran, baina bai, opojaldiak hartzeko mementuan. Emazte gisa, um, aldi bat nahi badugu ukan, edo segidan komplikatu da, ospitalean beti psikiat presionean baiten baita gute, hor izan behar gira, ez bagira hor ez gaituzte hor dezkatzen, beraz uh, lankideen aldetik ere guk eh, kulpabilizatzen kulpabizatzen aldugu, zenta eberra nahi du horiek langileago egiten dutela gu eskaz girelarik, eta guretako egia da hori da behar bat zailena. Da gehiago, uh, eh, ideen aldetik, guazutan, uh, eh, ukaitea edo sentitzea, ez bada ala ere, uh, presio hori. Psikatra baten eguneroko lanean, paziente batzuekin estimu eskasa atxematen du, postu batzuetan emazteek jasan behar dituzten auge iritziak. Guk egiten dugu erizainekin beti bikotean elgarrizketak, eta erizaina gizona bali bada, eta ni arekin txartzen naiz. Usu, usteuka garen dute erizainekin, erizaina dela medikoa eta ni, eh, ni aldiz erizaina. Bada beti hori emazte bat mediku, naiz eta geroz da gehiago giren, Hala, zailtasunak dituzte batzuek eh, ulertzeko, bai, goere mediku izitan algirela. Jakin behar da, gaur egun oraindik emaztean lantxaria gizonena baino euneko bederatziz apalago dela Frantzian.